Արցախի առողջապահական համակարգի հետ Հայ օգնության ֆոնդի համագործակցությունը տասնյակ տարիների պատմություն ունի։ Այս ընթացքում իրականացվել է բուժանձնակազմի վերապատրաստում ու տեխնիկական վերազինման աշխատանքներ։ Կազմակերպվել են այցեր ու հանդիպումներ ոլորտի պատասխանատուների հետ։ Այս անգամ այցը նպատակ ունի իրականացնել գործողությունների հերթական փուլի մոնիթորինգ հաշվի առնելով ներկամարտահրավերներն ու հետագա անելիքները, ասում է Հայ օգնության ֆոնդի առողջապահական ծրագրերի ղեկավար Համբարձում Սիմոնյանը։ Բժիշկների շարունակական մասնագիտական զարգացման հարցերը քննարկեցինք։ Նախարարի հետ հանդիպելով առողջապահության, հետո կարճի ամփոփում արեցինք պետնախարարի հետ, Բեգլարյանի։ Խոսեցինք բժիշկներ Արցախի համար ծրագրի կոնկրետ ներկա պահին անելիքների մասին եւ շատ լավ առիթ էր հանդիպեցինք այս պահին ծրագրի շրջանակներում Արցախում գտնվող աշխատող բժիշկների հետ։ Հանդիպում տեղի ունեցավ առողջապահության նախարարի եւ փոխնախարարի մասնակցությամբ։ Այս պահին ունենք 6 բժիշկ, 2 բժիշկ աշխատում են Մարտակերտում Գյումրիում, մեկը Մարտունիում եւ երեք բժիշկներ Ստեփանակերտում։ Բժիշկներն Արցախի համար ծրագրի մեկնարկից ի վեր այս 6 բժիշկները 6 ամսից ավել է ինչ աշխատում են այստեղ եւ պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել աշխատանքը, ասում է Համբարձում Սիմոնյանը։ Այժմ քննարկվում է նրանց երկարաժամկետ ծրագրում ընդգրկելու հարցը։ Բուժքույրերը նույնպես հովի առողջապահական ծրագրերի դիտակետում են։ Հերթական հանդիպումը կազմակերպվել է Հանրապետական բժշկական կենտրոնի այն բուժքույրերի հետ, որոնք մասնակցել են օգոստոսին կազմակերպված դասընթացներին։ Տարբեր ձևաչափի վերապատրաստումներ են իրականացրել, ամենավերջինը այս տարի օգոստոս ամսին Արցախից 5 բուժքույրեր մասնակցեցին դասընթացավարի դասընթաց ֆորմատով վերապատրաստման, որովհետեւ հետագայում իրեն կարողանան փորձը փոխանակել գոլեգաների հետ։ Եվ այս հանդիպումը այդ բուժքույրերի հետ էր, որpիսի մենք գնահատենք ներկա պահի իրենց կարողությունները դասընթացից հետո որքանով են նրանք այս պահին արդեն պատրաստ իրենք դասընթացները իրականացնելու եւ եթե հարկ կա դասընթացը կրկնելու 1-2 փուլով ամփոփելու նոր հետո տեղային դասընթացները սկսելու, ապա մենք պատրաստ ենք գնալու այդ ճանապարհով, կարևորը որակը ապահովելով։ Ցանկալի արդյունքի հասնելու համար նախատեսվում է կազմակերպել 1 կամ 2 փուլով հանդիպում եւս թեկուզ հերավար ձևաչափով, ասում է Համբարձում Սիմոնյանը։ Նման հանդիպումների անհրաժեշտության մասին խոսել է նաեւ գլխավոր բուժքույրը, ասում է։ Ինչպես կարծիք եւ կարիքի գնահատում նշում գլխավոր բուժքույրի կողմից հանրապետական բժշկական կենտրոնի, որ այնուամենայնիվ կարիքը շատ ավելի մեծ է, ավելի մեծ ընդգրկում ապահովելու համար բուժքույրերի մի քանի տարբեր ձևաչափերով դասընթացների, որը մենք քննարկենք եւ միանշանակավորենք իրականացնել かなと。 Պատվիրակությունն այցի ընթացքում կարճ մշտադիտարկումներ է անցկացրել ֆոնդի կողմից նվիրաբերած որոշ բժշկական սարքավորումների վերապատրաստում անցած բժիշկների աշխատանքների մասով, եղել նաև Արևիկ բուժմիավորումում։ Հանդիպեցինք ներծատաբանին, ով դիաբետի դպրոց էր անցել, բժիշկ շողերը, եւ ինքը իմ հաջողությամբ շարունակում է իրականացնել այդ դասընթացը պացիենտի կրթում։ Տեսանք էլեկտրոէնցեֆալոգրաֆ սարքի իր աշխատանքի մեջ, որը մեր կողմից էր նաև արաբկիր հիմնադրամի հետ համատեղ նվիրաբերված ակտիվ աշխատանքի մեջ տեսանք։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում նույնպես դիաբետի դպրոց վարող մասնագետ կա, որը վերապատրաստվել է ֆոնդի կողմից կազմակերպված դասընթացների միջոցով։ Այսի շրջանակներում մասնագետներն առաջին անգամ եղել են նաև տարեցների խնամքի հանգանակ կենտրոնում։ Քանի որ Հայկնության ֆոնդը վերջի տարիներին ավելի ուշադիր ենք տարեցների առողջության ու վերաբերվող ծրագրերով եւ ցանկություն ունենք ավելի մեծացնելու մեր ներգրավվածությունը, Արցախի այս կենտրոնը եւս մեր ուշադրության կենտրոնում է եւ միգուցե որևէ ձևաչափով մենք կընդգրկենք նաեւ մեր ծրագրերի մեջ, կլինեն դասընթացներ, կլինեն ինչ-որ բովանդակային առաջարկներ, բայց այդ այցը նաեւ ծանոթական էր, որովհետեւ տեղում չէինք տեսել, չնայած որ հիմնադիրների հետ աշխատում ենք վաղուց Հանդիպումներից գոհ են արդյունավետ այցեր, ասում է Համբարձում Սիմոնյանը, կարևորում Արցախյան գործընկերների հետ համագործակցության բարձր մակարդակը։ Խոստանում են հաջորդ այցը չի հուշանա։ Մարգարիտ Աղուշունց, Արցախ լրատվական։